Montpellier, Istre eta Jaxio eta beste frantziako talde hobenen bigeren ekipak, hotx zagutzen tutzien, ja, eskubalua jarrekitzen balin baduzie, hoikoro, ukenen dut ordin, betxapelketan ataratzeko ziberoak aorten, hortako zebai eta nazional batian parte hartzeko legez bortxatuk behizien, atarastarek profesional den jokulai bat hartu die, bigeretik horra den gibeleko jokulai bat, handi bat, mentsizena atarastaren taldian, aurten goxazua, gogor ikusten balin badu justokin, hain hortan egoiteko espantsa badu ano, frankerezaretz trebasariak. ebe eh espaliz euh, posible ginean hasiko, mena uh, no, izigarri gogordukek uh, erran, erran diat uh, deja baziela hama lau talde eta berdik jakine lau jaisten tiela, ordin uh, bon, izigarri gogordukek uh, guetako, uh, ikusiko diag uh, hatxarrin ez, ez diagu, badakiagu gogordatekila, menez diagu taldiak berdik Pizpalau uh, egunaldi ikusi eta utzi gaitea jakiteko zehenetan izan engean. Ez gutuk eksegri lehen, lehen lekietan eta eukenen titiagu izi erriko partida gogorak, mena isatuko diagu uh, be indarrako euh, usti aterrenin uh, lautalde zarteko belin. mena gogor duk, mena hoi egoiten bagia nazional, hortan, uh, nazional bat hortan uh, egiazko espanto bat duke bai. Eta taratzeko espantuak jarrekitzen ahalko dut zie? aurten berri ze eh, iratietan.